أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن Sljedeći hadis. Al-Hamis wa Tisu'un. 95. A nebi Qatade Ansari radijallahu anhu kale. Od Ebu Qatade Ansarija radijallahu anhu da je rekao kane Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem yakrau fi rak'atayn ulaylayn min salat min salati dhuhri bi Fatihatil kitabi wa suratayn kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi učio na prva dva rekata od podne namaza učio bi Fatihu bi Fatil Katab i kaže wa suratayn i dvije sure što dvije sure na jednom na jednom rekatu jednu drugu na drugom rekatu kaže o tawilu fil ula wa yuqasiru fi thaniya duže bi klanjao na prvom rekatu a kraće na drugom rekatu Yusmi'una al-an al-ayata ahyana nastoje bi da nam nekad, da, da, da, da ono što uči, da mi čujemo. Ajet koji uči, da mi ga čujemo. Znači, na glas bi učujemo. Vokane jakrao fil asri bi fatiha til kitab. O sura tin. U najkindiji namazi bi učio fatihu, kaže dvije sure. I o tavudu fil ula, o kasiru fil tanije. Također kao i podne. Znači, na, na, na prvom rekatu bi učio duže, a na drugom rekatu kraće. Kaže, fil rekatejni uhrejeni. A ona ostala dva rekata, znači treći i četvrti, kaže bi umil kitab, učio bi umil kitab, učio bi fatihu. Wa kane jutavilu fi rekati ula fi salati subh. I kaže, odužio bi na prvom rekatu na sabah namazu, boju kasiru fi thanje, a kraće bi učio na drugom rekatu. Ovaj hadis nas govori o vrlo bitnim stvarima. Znači, sam tekst hadisa, ne, treba posebno tumačiti. Znači, govorimo ovdje o tome da se na prva dva rekata uči Fatiha i Sura. Na trećem i četvrnom rekatu uči samo Fatiha. I to je zanimljivo. Znači, spominjte da je to da se uči na, na podnine kindi. Znači, u namazima gdje se uči u sebi. A poslanik sallallahu sallam nastoje nekad, kaže, da učio bi naglas da, da mi čuli, da bi, zvali, da bi znali šta uči. Nekad bi podigao glas i čuli bi ga šta uči što znači nema smjetnje da, da se neko pouči. Ina, inače zapamtimo, znači učenje u sebi, na dnevnim namazima učenje u sebi, to je, to je sunet, mustehab. Noćne namazima učenje na glas, to je sunet, mustehab. Kad bi neko obrnuo na opačke, u dnevnim namazima uči na glas. Je li batil namaz? Nije batil, znači, suprotno sunetu. Na, na očini namazima, na očini namazima, u džematu, klanja ašam, jaci uči u sebi. I oni sam za njim vidu, Allahu akbar, Allahu akbar. Je li namaz ispravan? ispravan namaz. Znači, to da ne brkate, ovo je vrlo bitna stvar, da ne mislite, znači, morate rasporediti ruknove, vađibe i sunete da, da znate koju imaju svoju težinu namazu i kad, se, kad je pokvaran namaz, kad nije pokvaran namaz. Znači, ovim hadisom je potvrđeno, hadis mu tefekon ali je potvrđena ova stvar, znači, da, da se uči na prva dva rekata dnevne namaza, podni i kindi, da se, i, naravno i, i ostali, da se uči ovaj, fatiha i sura, na druga, na treći četvrst uči samo fatiha, Sad ostaje samo pitanje na trećem četvrtu, da li je to sunet ili je vađib? Znači, da li je sunet ili vađib? Da li je učenje sure, sunet ili vađib? Većina učenjaka da učenje sure nakon fatihe da je ona mustahab. I to je ispravan stav. Da je učenje uh, ove uh, dvije, uh, učenje fatihe na trećem četvrtu rekatu, je li vađib ili sunet? Po onima koji kažu da je fatija rukn, oni kažu da je vađib. Da ne smiješ zostaviti fatihu tu. I tako da ne uzmemo sad dalje. Uglavnom, iz hadisa se zaključuje propisanost učenja Fatihe na prva dva rekata. E, također, e, mustehab je da, na, na prvom, e, e da se na, na, na trećem četvrtom rekatu da se uči samo Fatiha. Znači, ako bi na trećem četvrtom rekatu dodao još sur, da, ako bi dodao osobe još sur, znači, nima smiti u tom, nije namaz problem, nije namaz batil. Znači, ali je sunet da se skrati na Fatihu. E, dobro, već smo spomenuli sve stvari. <clears throat> Kaže, nema smijeti da imam nekada uči naglas neke određene ajete kako bi ljude poučio koji klanjaju za njega. Na sabah namazu je sunet da prvi rekac uči duže, a drugi kraće, kao što došlo u hadisu. Znači, uglavnom pojašnjen su neke osnovne stvari. Ovaj hadis, znači, jako bitan sa te strane. Znači, on, on nam pojašnjava kako u stvari trebamo klanjati namaz. Imamo i dnevne namaze, znači, koje klanjamo u sebi, za imamom, a imamo i noćni, a to je sabah namaz, kako je pojašnjeno. <clears throat> Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam